Nullo tempore ante eum magis romana res floruit. Nam exceptis qui willibus bellis in quibus invictus fuit Romano adiecit imperio a Egyptum, Cantabriam, Dalmatiam, saepe ante victam, set penitus tunc subactam, Pannoniam, Aquitaniam, Illyricum, Raetiam, vindelicos et salasos in alpibus, omnes ponti maritimas civitates, in his nobilissimas bosforum et Panticapeum. Vicit autem multis proelis dacos, germanorum ingentes copias cecidits, ipsos quoque trans albim fluium summovit, qui in barbarico longe ultra renum est. Octamen bellum per drusum privicnum suum administravit, sicut per Tiberium privicnum alterum panonicum, quo bello quadraginta captorum milia ex Germania transtulit et supra ripam reni in Gallia collocavit. Armeniam a partis recepit. Obsides quod nulli antea Persae ei dederunt. Rediderunt etiam signa Romana quae craso victo ademerant.